ise o çizmeyecek. Kadına saç zinet olduğu için eski ince, ince belik olursa ben onu çizip yıkayıp yeniden yine bana yakınlığı istersen ben orada değilim girdiği Allah kadınlar saçını çizmeyecek. Yani çizmeyecek, onlara müşkilat olmayacak, erkeğe çizecek. Devam edelim. Her su döküşte bedeni yeniden ovalamak. Nihayet sağ ve sol ayakları kayıp çıkmak. Hoca bir yeniden şöyle bilinen bize haber ver. Abdest alır gibi abdest almak. Usle niyet etmek. Besmele çekmek. Abdesti tamam oldu mu başından suyu dökmek. Ama nasıl? Ellerinin dırnakları hiç durmadan böyle saçını taşıyacak. Böyle taşıyacak döktük süre. Ne diyeyim? saçının birinin dibinde inne koyacak kadar bir kuru kaldıysa cünüp o adam. Cünüp. Böyle atması benden, gelmesi sendene benzemez kusur. Değil. Yüzün kuyuluya yıkarken belki soğuk suyla yıkanmışsa diyor kitaplar, gözünü pek yumduğundan şu kırışıklar arasına su gitmez, kaşlarını kaşısın, gözünün kabağında yıkasın. Sen benim lafıma iyi dikkat et. Uslun farzları bunlar. Farz, farz. Böyle başka şey değil. Katı burnunu ağzını evvel yıkamıştı. Üç defa. Burnuna verdi, üç defa ağzına verdi. Şimdi sahip bedenini yıkıyor. Yeni kardeşlerim geliyor. Burnunun taşı gemiğine gelene kadar beni çektin mi bu sızlayacak. Yani şu gemi sızlayacak buruna çektiği zaman. Öyle acışık şekilde olmaz da abdest gibi olursa olmaz usulde. Dikkat edeceğim. Ağzını üç defa böyle gaga etmek caiz değil. Gaga değil, ağzına suyu bol alıp böyle bol alnını iyice çalkalamak üç defa. Eğer çürük var da oraya diş e, yediği yemeği biriktirdi de o mum gibi ne bir şey yapışmışsa onu çöpüne iyice kaldıracak, o koyunun içine su girecek. Gitmezse kuslu caiz değil. Yine cünüp gezer o adam. Pek özedim efendim. Ben özemedim, kitap pek özedi, ben de öyle özeliyorum. Onların özediğinden dışarı çıkıp da bir özeme yapamıyor biz. Onların geriye de sen diyemiyoruz kanaatimiz olsun. Ondan sonra kadınlar da Küfe deliği delinmişse böyle çocuklarında küfe deliği varsa kızlarında olmayan var mı? Bizim evde hiç yok. Çünkü o çocuk sonra indallah mesul olur. Böyle döküldüğü zaman oradaki deliği böyle elleriyle tutacak kulağının okupesini zorundan oraya yaşı girdirecek. Eğer o küfe deliğinin üstünde bir kuru yer kaldıysa suya dökülürken o kadın gülür sürüp gezer o kadın. O kitaplar bunun kolayını şu şekilde diyor. Evvelden gelmişler hoca ben kız çocuğuydum şimdi pişmanım ama delik var. Oraya pambık, pambık ipliği taktılar, çiğ iplik. O suyu sorduğundan o delik ıslanır diyor kitaplar. İşte öyle ziynet için bir şey takmıyorsa onu taksın da ora ıslansın aman. Eğer erkekse bıyıklarını, sakallarını iyice böyle sütsün kusulde koltuklarının altını, göbeğinin deliğini mutlaka kadın erkek yoklasın. Göbeğe eline, eli bilmez unudur, aman olmuş gitmiş zanneder de parmağıyla göbeğinin deliğine sokup da böyle bir kıvratmayacak olursa göbeğin deliğinde kuru yer kalırsa o adam cünüp. İhtiyarların sünnet aletleri sarkık olduğu için onu geriye sırayarak onu yıkamak. Ayaklarında ayaklarında e, Allah'tan utanan ayak tırnağını kes, keser, insanlardan utanan el tırnağını kes, keser. Allah'tan utanmadı da ayak tırnağı kesilmedi de güm güm kaldı da içine o senin karmanın, neyin, pozu ne, efendim kötü lastiğin, çorabın, kokanı orayı bastırmışsa husnederken tırnağın altında kuru yer kalıyorsa cünüp bu adam. Cünüp o tırnaklar kesik olacak. İçinde kirpas olmayacak. Kirsiz tırnak ne? Gülgü. Ben görürüm de tırnağı gülgü. Bu kusul kusul olmaz. İşte başka kağıt hazırlama doldurdum ama ne yapayım hiç vakit de bulamayacağım. Böyle ile beş şey haram olur. Beş şey. Namaz kılamaz cünüp insan. Kıraatı ayet edemez. Messi ayet, eliyle ayet tutamaz. Mescide giremez. Hayız kadın, müfasa kadın, cünüp erkek mescide giremez tavafı Kabe yapamaz. Beytullah'a tavaf edemez. Abdestsize üç şey haram olur. Namaz kılamaz abdestsiz adam. İlla abdest alan. Şart olmayınca meşrut olmaz. Tavaf edemez beytullah. Kur'an-ı Kerim'i tutamaz abdestsiz insan. Tutarsa indallah mesul olur. La yemessuhu illel mudahharun. Temiz olmayan tutamaz Kur'an'ı, temiz olan tutar. Koca Kur'an-ı Kerim yerde kalmış da şöyle de ben niye diyeyim abdestim de yok. Hemen büyük bir havle alacaksın, onu ona beraber tutacaksın, eline hiç temas etmeyecek yukarıya koyacaksın. Böyle cıvlak İmam-ı Azam Efendimiz beyaz kağıda elimi değmedim abdestsiz diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim yazıyor ona diyor. Bunun için aman dikkatli olalım kardeşim. Bunlar Allah'ımızın, Peygamberimizin emri. Size bak çalışıyorum Allah rızası için. Yani mazur görün, saatiniz de geçiyor. Yani ezelden icipte vakit geçiyor ama faydanız olur diye. Benim bir faydam yok ancak boğazım yanıyor, hırtlağım e, yani cızılmaya geliyor. Hayız ve nüfasayla sekiz şey haram olur. Kadınlar hayızla, nüfasayla, cünübüyle sekiz şey haram olur. Beşi şunlar, Üçü de şunlar. Namaz kılamaz o kadın. Kıraatı ayet, Kur'an okuyamaz o kadın. Cünüp olan erkekte. Nefsi ayet, Kur'an-ı Kerim'i tutamaz. Duhulü mescid, mescide giremez. Tavafı Kabe, Beytullah'ı tavaf edemez. Oruç tutamaz. Hayız nüfasa gören kadın, oruç olamaz. Rus'ta faydasını bulamaz. Rıda hocasıyla bir araya gelemez. Gelirse indallah mesul olur. Halal zanneder de gelirse bildiği halde halal itikad ederse herif de kendine küfre varırlar o zaman. Çok olsun ya Rabbi. Allah efendim cahillik, gençlik, kusurlarımız olur belki. Niye edelim? sadaka dağılın diyor Fransız'ın her yatışınızda bir Fransız'ın İlk de olursa bir olmazsa son günde olsan yarım e, madeni lira böyle sadaka verip tevbe edeceksin tevbe-i nasula tevbe olsun ya Rabbi bilerek ve bilmeyerek yaptığımız kusurlara tevbe-i nasuhla tövbe olsun ya Rabbi. Yani biz konuşurken işler değiştiğini ben biliyorum. Kusurlarımız çok bizim. Üçüncüsü kocayla kadın hayız halindeyken bir yatakta yatacak olursa kadın ayak eşini hiç çıkarmayacak. Erkek de çıkarmayacak. Birbirine kenleri değmek gelin kadını gibi haram. O hayız günlerinde o birbirine açık teni değmeyecek hoca bir şey geldi diyebilirsen de korkmazsan. Şimdikilerin donları yok ki, donu yok, dini yok şimdi. Yani donu, topuğuna kadar ayak yok ki, kıstırmalı bir şey. Ben İstanbul'da ne de görüyorum, böyle bunlara adetleştirdiyse Yahya'lı çok yazdık. Yani Allah'tan korksun, peygamberden utansın. Böyle bir şey giyiyor, böyle koyağım ölmüş, gömlek ne, şimdi senin Havacılar çıktı şimdi hocam haberin yok ha. Onlar böyle, onları böyle. Bunu tüy de yakılmaz bunlarla. Bir arada yatar da vücutu birbirine değerse elin erkeğiyle yatmış gibi günahkar olur. Ha. Git, hocanı git, müftüne git, diyanet reisine yaz. gelecekleri cevap tek bu cevap. Başka ikinci cevap veremez. Zaman tebettürat ettiği için yapması caiz diye bir pek diyemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim ile ve Hazreti Muhammed ile yenilen söz hiç kimse değiştirmeye imkan bulamaz bunu. Bunu belki bu kadar hiçbir zaman özemedimizdir. Elhamdülillah cemaatimizde çoğumuş. Dinlemiş olur, birbirimize diyelim Allah rızası için.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 Nothing not say Ona kadar ayakta denen ayakta Aman ismi aşkın zarı amandır ya Resulallah Yok, yok. Tecellâ-i cemalinden Habibim nevbaha tek etme Kefen ortaya Oh, Ne yapsam bu dili mahzunu mesur eylemem şahım Ne yapsam Sultan bu dini mahzunu mesur eylemem şahım. Kamat eşgam tüzateş temennayı mesareteş Ümidi atıp etmekler esas Yardan haşa Taşa oldu kuca gözde nasıl gider? Allah. الأرض إلا beni söylemek Terki edeptir, takip ettur olmadan Bir acep sevdaya düşmüş Tutuşur şemsinden Hakka makbul olmak ister Halka menfur olmadan